A? Evo, stvarno mene zanima. Šta ja znam, ne znam. Sova Music Info Dobrodošli u Sovu Music Info. Ostanite s nama u narednih 20 eh, minuta. Ako želite saznati što se i gdje u kojem kafiću događa ovog vikenda, četvrtak, petak, subota i nedjelja. Očekuje nas izuzetno plesni vikend eh, u četvrtak, dakle večeras, u tunelu Veseli četvrtak. U petak je u Riveru Regenitus Circus Cirkus, u tunelu Tom J. Kombinatorika, u crkvi je Lofizam, u životu Slastičarna s Edinom Haljitijem, a u subotu nas očekuje u tunelu Karamel, u Riveru Retro Night uz band Retros i u crkvi Fernanda Martins, odnosno Dot Chandler. Bila ovo još jedna Sova Music Info, a vi i dalje ostanite uz ma najjači i najbolji program na cijelom Balkanu uz program Radio Sove. A? Evo, stvarno mene zanima. Šta ja znam, ne znam. Sova Music Info